Ey. Cinco. Ya. let's go. Que la pista que ya empezó el party. Venimos prendidos, yo vengo bien happy. Tu jeva me habla, ya me tira el cariño. Yo solo disfruto, mañana quién sabe. Ponemos la hora, venta aquí tu calle. Nos corren de adentro, seguimos en la calle. Ya sociedad En que esto aquí no pare. Con todo el ambiente se queda adelante. Que saquen la pista que yo, no aguanto. Quiero ver la gente prendida en el antro. Con todas las manos arriba en el acto de gente adentro del club Y lo mejor es que aquí somos todos y explota el ambiente que haga boom que ya hacerme algo para pasar la chingón todo un rato Y seguir en la casa del amigo, la novia, la suegra y está los novato ¿Quién rayos eres? Pregúntanos datos, Pues soy el que comete asesinatos De matar las ganas, tira a perrear con tu jeva allá afuera después que he hablado yeah. sucio, viene el lucín, la mejor hierba es el uh. Solo sonrisas son las que reparto, pues son buenas fiestas que se hacen el fin Vámonos baby, uh baby me perraste medio de la fiesta y con eso estuviste para hacer tu my gear. Que saquen la pista que ya empezó el party, venimos prendidos, yo vengo bien happy, tu jeva me habla, ya me tira el calen, yo solo disfruto, mañana quién sabe, ponemos la hora, Venta aquí tu pele, nos corren de adentro, seguimos en la calle, ya son 7M y esto aquí no pare, con toda la ambiente seguirla adelante. Que ah. saquen la pista que yo ya no aguanto, quiero ver la gente prendida en el antro, con todo en las manos, arriba en el acto, se vienen los morros con brindis y cigarros, Chingo de gente adentro del club y lo mejor es que aquí somos todos, que explote el ambiente que haga boom Ah, uh, okay. Yeah, yeah, yeah. Hello, I am Pinto, babe. Hey. Yeah.